Vi var åsen for ei lita grend og det bygda der han skapte ei trend. Født i 1813, uten læra, men vis som vetten. Lærte seg språk, skrevne ord. Reiste i landet øst og nord. Ville gi folket eit skriftspråk fritt, så at dansk ikke passa ditt. Han skrev og samla, han laga et mål. Nynorsk lever, det står som står. Fra fjord til fjell, fra Ivar Aasen, du bygde Vårhaus. Han så at nynorsken kunne stråla, ville gi folket ord som måla. Reiste til bygder, samla dialekt, bygde et mål som var helt korrekt. Skrev ei ordbok som folk har lært, det norske folk ikke bare dansk import. Han sklei og da han laga et mål. Nynorsk lever, det står som står. Fra fjord til fjell, fra vest til øst. Ivar Aasen, du bygde vår raust. Han stod at nynorsken kunne stråla. Ville gi folket ord som måla. Reiste til bygder, samla dialekt. Bygde et mål som var heilt korrekt. Skrev ei ordbok som folk har lært. Laga enorm for et språk som var vårt, ikke bare dansk import. Han skrei og savna, han laga et mål. Nynorsk lever, det står som står. Fra fjord til fjell, fra vest til øst, I Aasen, du bygde våre. Fra nynorsken levende sterk, i diktebøker, i all slags verk. Takk til Aasen, takk for ditt verk. Nynorsken lyser levende sterk. Ja, det var han, Ivar Aasen. En legendarisk mann. Takk for nynorsken, vi held han fram. <laughs>